Nesken egin goiz batez. Hisekin jolas? Nezken neken na neken eggin Iritzi! Nezken neken na neken egun. ErGB Neken neken na neken egun pertso? Nezken neken na neken egun. Itoak handziz! Nesken egin koiz batez. Aande Joana Etxart, Xanalkat, Laurentxe Txegoen, Antion Kuru Lucien Etxe Zahareta. Nesken egin goiz bat ez. Euskari, oraitziak! Huentio hunen egitaraua hunan nun zuin dukegun joana etxarte jinen zaiku ikerlan espantagarri batekin eta ipatuko deiku iztuitzeko harpetan atzamanek izan zen txulula azkenian etzela garai hetako altxor bat baizik eta peto bat, hortzaz gain uh, eh, xan alkatek be bertso kronika ekarriko deiku, lauren txegoien, hor duk ebai uh, kantu aholkularitza uh, pai baten egiteko, antion kurutsarik arano beltza delakoaren mitua hautseko deiku, Lucien etxe zaharretak be gehi librian aipatuko deiku atzodanik, abian den miarritzeko koloko hori bizitzaen egiazko baloreak edo ez dakit nula deitzen den, hainbat polemika sortu dutian kolokua, eta oai hitzekin jolaz. Lande txarten alde digula, kaidea herresta hilantzen zaiku, ordin zer hian ariketa goi mailako filosofikua? Ah, hi, ez dakit, mena, eh, ene mailakoa hitzeman. Ordin hitzeman hitza, hitz goxua, dik? I eta ikastenet, a eta badik halako solenitate bat, hitzeman. Horri lotu duk, duk eranaldi famatiak. Hitza hitz, hitza bete, hitza jan, hitza itxeki. Hego amiketan, diala mente sumaitetako tratulanten idatzietan, ikusten duk saleosteko kontratia finitzen ziela palabra de basko eranaldiaikin. Euskaldun hitza. Horrek balio zerbaipazian, hanpu. Etzia kontratuik idatzi zer egiten horin? Ase ah, gure? Hitzan etxekitzeko edo kontratiaen baliua palabra de baskoekin finitzen zian. Bena, joia atzamanik izan duk, tratulanten papeetan, ordin, hek papeian izkibatzen zian, palabra de basko. Egen urteko balio ziapu. Aldiz, Frantses armada heltu zelaik Terranova eskualdialat, ohartu zutian hanko indiano larri gorriek, agurtzeko manea berezia ziela. Lehenik, nula zira, eta rapostia, apesak hobeki balena biltzen ziren arrantzalekin ikasik agurtzeko manea ejera hanko teiat migmak arrazako indiano larri gorriek jabiltzen Eta atzamanduke bai, maneala e, zea histegi tipikio bat eh, nune agertzen dien e, ba, uska jabilik zela e, han indianekin tratian aitzeko. Bai, bai, baduik ez tekat jutan hogei bat hitze dohola, eta han ebai jabilten die horreina Horreina hitza, iskatik heltzen dik, eta han, eh, ez dira nula di... Horriñan. Horriñal. Ah, bonso, bonso. Ez hitze manekin hasi nintian. Honen onduan duke hitz armena, edo hitzeko gizona. Bena, honen idaztian ohartunik, hain nintzala hitzez hitz izkibatzen. Eta manea hau deitzen duk hitz lasia aldiz bersetak edo olerkiak egiten dialaik, hitz lotiak ebiltan dutuk. Hik kantoi eskipatzen dialaik, e, hitz lotiak egin nahi ez. gaizek lotzen nire, bai, dezin <laughs> sortik. Errantza harretan han baduk hitzemanekin, bena habosienak moralaz tintatu itutzuk. Ixi letakutsu morala untra ezagutzen jage. Hanitz lan egin nausia entako edo elisa entako, isilik egon eta isilik hil. Hala nula, aho ez da iluik sartzen edo egia erran eta adiskidia gal. Horrek, egin nahi berdela eh, erdi egian bat eh, ez? Pentsatzen den horro erran untsa izateko, hoi dik morala hoien eh, irakarpena non bait? Hala, ez dik eta pentsatzen den ez dik erran behar, behar dik jenter gustatzen zaiena erran behar dik, eta hietripan barneko egietako begiatzen duk. Artako da, uh, egin zeden boa. Hai. Zin goa eh? eh? Egin ez izi bena bihar hobeke. Eh? Aldiz gu, gu guan igaiten dena enkontatziak, hun egiten dik, hunen egitea errakatsin balin badeie haur den edo ikasi balin badeke gazte den Erranak diok, hitzetik hortzera, hitz egin diagio hanitxetan, bena bihotzetik bihotzera, egin behardik gizonak. Eta maztik? Edo, mastik, bai segurago. Haikin beita hanitx mintzatzen, haura. Mena erantzaharin gizona dek aipatzen. Horin erantzahara asmatu behar diak Nike egin. Nik ez egitzen diat, elegitiko gizon. Guti hitz egiten dianik, barne handikoa deitu dutzek. Eta urte somaiten buian, behen buiaz beste egin ziala, isakiten dianian, pentsatu diat, habo mintzate banintzeion, edo hobeki, edo bihotzetik hitz egin baneion, bena nula bihotzetik hobeki mintza. Nike, ez jakin nahi nikekoi. Hitzeman hitziala arrezinadin. Eta norbaitek hitzeman behardik geoposible izan dadin, hitzain etxekitzia, hitzain betatzia, edo hitzain jatia. Ordin nula hitzemaiten da. Hitzegitez prefosta, hitzemaitez. Bena hitzemailia oai lotuiduk promesa frantses hitzaikin. Edo hitzemaitia lukek hitz eskentzia, dohainik, eta hor merke edo auherlan itxeatik hilantzen duk. Urdian, balio handiko erranaldi bat hartuko diat. Aha. Zahar hitz, zuhur hitz. Oai, zahartzen hasten beniz? Eskubidie badiat horten sartzeko. Bom, <laughs> Zahartzik badik hoipuhunik. Bena, zuhurtziaz guti ikasi diat. Ebe halako impresione bat badiat. Mena hor bat syuhur eta syuhur. Horin syuhur bon hoi soja betik ehien artetik urritu zitak ordin hortan ez nukai. Mena syuhur eran nahi saj. Badakik syuhur hitz, sahar hitz. Hati gaizabate segurago nuke, Hitzeman behar dela, hun egiten diala hitzemaitik eta bihotzetik balin bada hobe dela. Hortxe, hitzeman hitzetik mintzatzia galtegin daitadak. Hitz hitz egin badute, uste diat, hitza bete du dala. Eta hoiko egu hitzkuntzan. Hitz huntzan. Hala hitzkuntzan. Hitz hunazian. <laughs> Eskerrik anitz, adik eta horrentako. Neskene, neskene, neskene, neskene, goiz, goiz Errati handana batek, baduti ben berrezilai eh, psikologo, ekonomi, edo ni dakita zer. Euskal irratietan ezgia uan hortan, agian jinen da, bena badugu berrezilai bat kantoe salian eh, deitzen da Jean Laurent Etxegoen. Egun Egunun, Dominik, lehenik susenketa bat enuk berrezilaria. Eh? Berrezia bai hati? Ez, salea nuk. Salea, bena hi haun berrezia hiz? Ez, oso gizona junta. Normetan sartzenen hetaik? Aize, Oizze. <laughs> Bon. da ze norma. Ene eh, tripen ingurukoen norma. Bon, hor gainditzen diat norma pixkat. Ados. Bon. Eh, hoi... Aztokerietan ere. Bai. Bon, hoi gaitza privati agutuk, egutza bai, kortan naik. Oi, bai, oi, bai, oi. Beste lan uh, eh, homoseksualen eskontzen eh, alde nuke. Bon, ben ez tegu hoi gehi hoi berriz mahanen gainen ezak. hoi, eh, ba, aski, eh? Bon, bon, bon, ados. Eh? Bena, eta nahi badia udoptatu ere alde nuk. Ados. Diborsatzeko geho behin eskontu nun alde hiza? Ba, biztan dena, biztan dena. Dena ni dena zuzen. Bon, mordin, uh, eh, Euskal gehi eta lesbienek jakin dezatela, Laurentz alde dela zinezkuntziai. Hoik eranik, uh, ze kanto ekarten edo, zein talde? Ordean, entzuna zunina, uh, Mugaldekoak tal, izeneko talde bat bat Euskal Egin. Zer dia, doainie zumait? Mugaldekoak. Mugaz, uh, Ulian bizidien uh, musikalaiak tutuka. Bi, nugaz bi aldetakuk alkartuik. Ez, ez, ez, ez, bera debidazoakoak dia. Ez duk abo debidazoa erraiten. Hun hartuik izan duk Espainiako konstituzioniak hun hartu dik bera erraiten hartzera. Bon, ordean, berakoak dira, eh? Eta ordean, uh, deja, bi milata lauan sortu zen talde hori, ez duk guaikoa, diala sortzi urte. Eta talde hoi uh, sortu zian uh, erran behar da, hor, uh, susa argitaletxeak plazaratu zian mugaldeko izeneko libruska bat, eh? eta beraz eh, libruska horren unguian osatu zen eh, taldia, hor musikatu zituzten uh, libru hortako tekstoak. Ordean teksto idazliazian edu hor zelaieta, eta ekin batean beraz Beñardo Goietxe eta Raul Garzia musikalariak, Hor, uh, apaindu zituzten tekstu horiek, uh, edu zelaietak egiten zian horako irakurketa bat, eta bestiak pop-rock, folk, bluza eta kontriko musikak jarzen, jarri zituzten tekstu horien eh, apaintzeko, eta lehen uh, diska liburua beraz plazaratu zen 2006an. Geroztik bon ibiliziren ziren kantaldiak emaiten eta beste, azken hiru urtetan amplie egontzian taldia, eta una berriz horra diela, hor eh, diska berri batekin, begiak lekuko deitzen dena, hor eh, beraz... Uh, eh, Principio berra? Bai, duk, uh, ez, ez duk uh, libru batean hor uh, oinarritu hurik, bena arra hartu dituzte ere edo berri irakurri dituzte uh, artista handizu maiten... Uh, Eh, tekstuak Bob Dylan edo Leon Arkoen edo Johnny Clashen uh, eh, eh, tekstu zumait berri irakurri dituzte. Johnny Alideenak? Johnny Alide ez, ez. Bena, oiek, aipatu dituzten oien tekstuak arra berri irakurri dituzte, ben maneran, musikaz ere apaindurik, eta erran behar da akustikoa dela, bada kontrabasua, bada mandolina, bada gitarra, ala oso, eta noizten kare zatizu maitetan inoa, emaiten du nun baite, be, wala, eskual uh, Folk, folk, Ba, folk, folk, folk, sartzen alda haize. emaiten du, be, goxoki entzuteko musika eta tekstuak edo hitzak eh, diela, Eta, eh, be, nahi baduzu bai entzunen dugun eh, doinua. Nola deitzen da? Deitzen da, hor, maiatzeko kantutxoak. Ados. Mugaldeko taldeak emanik. Hala, entzun dezagun. A miña amada lá pros baixos dun xardín Eu fui a ver a miña amada lá pros baixos dun xardín Delle uma rosa encarnada para se lembrar de mí Delle uma rosa encarnada para se lembrar de mí joan nintzen Lorate gira maitea ikustera Joan nintzen Lorate gira maitea ikustera Manion Arroxa eder bat nerekin oroi zedi Manion Arroxa eder bat nerekin oroiz edin Mina maikoan emurrer, mina maikoan emurrer Aixore porki mutu amargo, aixore porki mutu amargo Parentau desira o mou, parentau de o mou Adeus mo deu, adeus mo levou, adeus mo deu, adeus mo levou Adeus m'en deu, adeus m'en levou Eu fui a ver o meu vencinho lá pros lados do passado Eu fui a ver o meu vencinho lá pros lados de um passar Dele o meu lenço do linho Que eu deu mais fino bragar Dele o meu lenço do linho Que eu deu mais fino bragar Joan nintzen baratze ondora Pampoxa ikustera Joan nintzen Baratze ondora Pampo ikustera Manion Ene mokan Esalio finez Egina Manion Ene Esalio finez Egina Aia maniltzean Aiaman hiltzean egin negar mina zuenari, egin negar mina zuenari. Munduak jakin dezan, munduak jakin dezan, urak dakarren aurak darama, urakarri urak eraman, urakarri urak eraman. verdes prados, dos verdes campos, onde está minha paixão. Beleitá, selai e verdec, no note da negrinha. As andorinhas não param, umas plotan, outras não. Enara, estira dira gelditzen zenbait dira hi itzultzen, zenbait itzultzen dira, bertze zenbait berri zez, enara karatonak. Bizoia kantuz! Nesken egin goiz eh, batez runek eh, amaiten gitu doniban ban egarraziko merkatu plazala tistoia zitze egitea, ba beste lekuik ez bitu gatzaman. Jesu Kristo sortu zen ian etzin lekuik atzaman eta guke ez. Agian guke kursifikatuko gitea. Antion Kurutxari ekin. Egunon Antion. Egunon. Ordean be ez dakiat, harriketa hau euskal iratietan historioaen bat uh, eh, vulgarizazione egitea euskaldunan ula hartzen duk. Misione handi bat bezala? Mission handi bat bai zen, eta historiak beti badu irudi hori uh, aspergarria edo uh, uh, betea den uh, zientzia bat dela, orduan bai, da pario handi bat. Eta hik ez diok errautsik atzamaiten? E, bate, bate, historia bizik da, uh, jendeak uh, dute historia egiten, orduan betik kanbiatzen nahi da, eta orduan uh, ez ez, da zinez zientzia bizi bat edo bizi den zientzia bat. Hitzartu gintian, aipatuko gynila amaiurreko hoi, aitzak hartu hartuz Antion Balberden amaiurko gaztelu beltza, hitzak lauasetaenak, jada aipatu dugunan eskenegoen goiz batezetan, bena lehen lehenik eh, agian, ba justoki, istoia ez dela lo edo beti biziden gaizabat dela, bizpa hiu mita hausteko Nafarroako konkista edo ez konkista edo istoiaz, adibidez, arano beltzan ahi hina ipatu, zer bada hor eh, irrausteko. Bai, bon, argano beltza, agertzen da edo ikusten da toki frangotan, beriziki abertzalek dute eredu gisa edo ez eredu gisa bajetu behinan, e, bandera gisa hartzen e, argano Beltzori. hori, e, lehengo edo astapeneko euskal herria izan balitz bezala, edo horren erakuslea izan balitz bezala, eta Arano beltza, ez da batere hori, eh? beltza da errege batek, Nafarroko errege batek erabili duen eh, sigilua edo marka, bere errege marka, amairu garen mende astapenean, ebo errege hori famatu da, da Sancho Azkarra, benen Sancho Azkarrak baliatu du, bere gutunetan agertzen da, benen Sancho Azkarra baino lehen ez du errege bakar batek ere erabili sekulan, eta Sancho Azkarretik landa, neok ez du sekulan berriz erabiliko. Eta uh, errege baten marka. Aintzineko erregeak bat zuen bere marka, ondokoak badu beste bat, zigilua, eh, gutunetan eh, da pixkat erakusteko bene sinadura ofiziala, hala, eta hori, uh, orduan, uh, hori, hala, ez, du beste, ez beste izaiterik, ez du beste izaiterik ukan uh, historian, baina, goi garen mende bukaeran, hala, uh, Eh, Euskadiko autonomia berpisten errik eta ezkerra bertzale antolatzen errik alderdi gisa eta Eien uh, eh, pentsalari handiak, eh, montzonek, pentsatzen du, uh, behar direla, pixkat, simbolo batzu, uh, piztu, ezker abertzale horren uh, uh, biltzeko edo, eta orduan hartzen du, erdiaroko erregeza baten simbolo hori, eta simbolo hori bilaka azten du lehengo eskolegiarena. da, berba lehengo nafarroko uh, marka bat, baina ez gehiago. Eta bilakatzen da, horrela, arrano beltza, lehengo eskolegiaren uh, eh, simboloa. Mm Ez da, batere hori izan. Mhm. Gainera, ez duk nola nahiko aberrea, gana hediat uh, txori indartsu batuk, arrapakaria, Eh, hala ala, beharra bazia, suposatzen diat eh, indar eta ez agresibo bena indar zerbaiteko simbolan hartzia. Bai, hori erakusten du, erregeak imperadore guziek edo imperio guziak eh, hartu dute arganoa simbolo adibidez erromatar imperioa garaian, Bon, e, eh, guta ikurbilo ere alemanek hartu dute ahanoa, beren beti lehoinak eta arranoek biek eh, dira eh, abere munduan, erabiliek izan diren abereak erakusteko indarra. Eta nahi, nahi izan du erakutsi hori ahano bat, bon, gainera da bere, nola egan, bere buruak eskuinari so da, egan nahi du soiten duela e, etorkizunari edo, ala, emaiten dio, gond, indar bat. Bada, beste, hola pentsu diat, istoia, holako mala bat bezala dela eta hantik nahidinak nahidina hartzen ahaldila bere behar propioen elikatzeko. Istoia desbideratzen dela nahitara ere bai? Bai, bat dira beste mito batzu, eta adibidez, bada nik uh, ikusten dutan bat, da Euskaldun, efen, sekulan garaitua izan, ez den Eskualdunaren mitua, historian, uh, historian barna. Erraiten da, ala, eh, erromatarrak uh, etorri zirelarik, uh, kolonizatu zutela in, mediterraneoko inguru guzi hori, Eta Espainia ere bai, gara jaktan da Hispania edo Iberia deitzen den eh, lujalde bat, eta Galiak, bo ez da Galia dira Galiak, eta erten da aldiz Pirenoetan beti egon direla hor erresistentzian eh, Baskoiak, gara jaktan eh, Vaskonez delakoriak, Baskoiak euskaraz, horiek e, egon direla. Bo, Eta orduan eh, eskualdunak sekulan ez, dira, ez direla garaituak izan, eta horren gatik, atxiki zutela hien izkuntza, izkuntza zahar bat, eta bar, eta bar. Bon. Asterix eta angituko? Hala, pixkat hori dela, eh? eh iza, e, asterix ez dela breta, etzela bretainan izan, baizik eta hemen gure eskolegian bereziki mendialdean. Bon, eta arkeologoek egin duten lanarekin, badakigu egun, ogoi garen mende bukaeran eta oita bat garen mendean, atxe ditugu aztarna frango erakusten dutenak, erromatarrak presente izan direla hemen, gure eskolegi osoan, gaurko zazpi provintzietan, eta bereziki mendialdean. Hemen garazi maigira, joiten magira mendiari buruz, mendi gainean bada urkulu daitzen den eh, dorre bat, edo dorre oinarri bat, eta hau, hau da dore trofeo bat. Erromaterrek eraikituzte olako batzu, eh, bat eh, Pirenoen beste puntan, Katalonian o Perpignan inguru hortan, eta beste bat eh, Rumanian edo Bulgarian eniz susen horreitu nun. Dira trofeo batzu erakusteko Erromater imperioaren garaipena. Eta gure mendietan, gure mendi erdietan, dute alako bat, urkulun. Urkulu, bon, uh, is, euh, euh, izkuntza mailan erten da dela zirkulutik heldu, zirkulu urkulu, hala, eta dore hori nahi bat, eta urrundik ikusten alzena, erakusten zuen, gara jartan, eh, haintzin edo antikitatean, erromatar uh, imperioaren eh, indarra. Hala, hori gauza bat, eta gero hemen toki guztietan, adibidez Donazaren eh, mendipean badira urberoak, termak, egan nahi du hemen ant, eh, antolatu zirela ere erromatarrak. Orduan, bada duda bat ez dakigu erromatarrak hor bizi zirenez, ala tokiko jendeak eh, Donazaren, olako leku batean, segur dena da izan erromatarrak, ala, izan hemengoak, hemengoak baziren ere hartu dituzte erromatarren usaiak, urberuak erabiltzen baitzituzten edo, ergan nahi du, erromanizatuak izan direla, hartu dituzela erromatarren usaiak. Hala orduan, e, mito bat, gara jezina ez da egia, izan dira gatazka batzua hemen, akitainaren kontra, baskoien kontra, erromatarrak sartu dira denetan, irunien, e, eiek dute e, irunia hiri gisa ere e, antolatu, eh? irunia da izen zaharra, baskoiak eman dakotena, eta erromatarek, eiek eman dakote erromatar izan bat, pompa elo, sartu den generala baita pompe, pompeio, eta harek dio izen hori eman. Hon erromatarak denetan, eskolduna garaituak, duten berezitasuna da, e, toki frangotan, adibidez galietan, legol, galdu direla tokiko izkuntzak. Eta hemen, hau da berezitasuna aldiz, da hemen bizirik egon dela gure izkuntza zaharra latinoaren ondoan. Eta hori, ene gustuko emaiten dio ono merezimendu gehiago euskarari, zeren eta jadanik izkuntz mem edo populuak menpe menperatuak ziren, uh, ala menpe ziren erromata eh, imperio baten menpe, baina atxiki dute jen eh, berezitasuna. Euskal irratiak! Eta euskaldunek dugun berezitasunik handiena eta behar bada bakotxa, da gue mintzagia eta telesforo de montzon aipatzen behikunian, Haik idatzi kantoe bat dugu oaien zuinen eh, peio eta pantsoak emanik bai euskarari. Eta bai, eta bai, nik euskarari bai, eta bai. Eta bai, eta bai, nik euskarari bai, eta bai. Uso xuria, uso gorria, dantzan nabil zuaren gai. Uso gorria, uso xuria, herriak euskarari bai. Neure kabia daukat garretan, neure umeak neure zai. Nago doletan garretan txinparta gainetan, neure umeak neure zai. Uso xuria harkitu dute, otzak datara zer dila. Uso gorria garretan dator, Euskal Herriaren Uso xuria lengoa duzu, uso gorria gero ba. Euskal Herritik uso bakar bat, iguzki aldera proba. Uso xuria, uso gorria, dantzan nabil zuaren gain. Uso gorria, uso xuria, herriak euskarari bai neure kabia daukat garretan, neure umeak neure zai, nago doletan garretan txinparta gainetan, neure umeak neure zai. Sagoan lore egu dute, eta herriek harima, Euskal Herria Euskara barik, iringabeko hogia. Euskal Herria Euskara gabe, egal gabeko Uso gaztea hairatu adi eta iguzkira inoa Uso xuria, uso gorria, dantzan nabil zuaren gain Uso gorria, uso xuria, herriak euskarari bai Neure kabia daukat garretan, neure umeak neure zai Nago doletan garretan, txinparta gainetan, neure umeak neure zai eta bai, eta bai, nik euskarari bai, eta bai, eta bai, eta bai, nik euskarari bai, eta bai, eta bai, eta bai, nik euskarari bai, eta bai, eta bai, eta bai, guk euskarari beti bai. Euskali Ratiak Gehi librian Egun Lucien etxe eta ikin aste hezze eta hotzunek ze hausnarketa sortarazideik Lucien egun hun? Bai, eh, egun hun, <laughs> eta eh, gorden eh, mintzatzen giren momentu untan berian, jende handan bat bildua da, miarritzeko kasinoaren hain zinean, jardunaldi bat badak hain zinean, uh, eh, hainitz elkarte, uste dut hori tamar bat bederen bat direla, salatzen dute uh, eh, Mark Aie, gure apespikuak, muntatzen duen uh, kolok, jardunaldi, hori. Eh, Amerikako finantziamendu batekin, hiutan oita hamar mila euro, eman ditu Ameriketako sponsor batek, ba, ez norden. Baina uste dut, eh, eskuineko eh, evangelista edo eskuin muturreko horitarik bat dela, halere, diru sama hondia, da hiutan oita hamar mila euro, ez? Eta nork parte hartzen duen hori da behar bada gauza ohargarria. Ehm, jakintxon bat zu biztan da, ehm, bo, titurua hantzi dute gaitea, eh? Kolok Internacional por la Vi, nazioarteko jardunaldi bat biziaren alde, e, titulu polita da hori, baina uh, Elisa uh, Katoliko eskuneranen, integristenaren ikus moldetik, egan nahi du homoseksualen uh, eskontza hori, eta hainitza aipatzen dena, eta homoseksualitatea hori eritasun bat e, dela jende mota horrek pentsatzen baitu, horren salaketa izanen da, e, abortua e, horren salaketa bat ere izanen da, eta ere uste dut, badakizu, aipatzen baita horai adineko jendeen azken bizi momentu horiek, erabiltzen da hitza eutanazia, baina ez da hitz hori legezkoa frantzian, eh? Erren nahi du, noit ez baitez bada luz araz bizi araztea sofri ez dela ikfitzikiten hal, haren biziaren alde. Uh, alde direnak badira eta Elizak uh, salatzen duen. Ez guziek atik, eh? Uh, horrek nahi bauzu gogo eta hainitzo soa arazten ditu. Ez da biziaren errespetatziak gauza edera da. Nor mundu huntan biziaren kontra da. Hala ere, uh, Elizaren ikus molde batzu ohar garriak dira. Horretaraz dagoen jadanik uste dut duela irula urte. Eh, markaie horrek uh, miarritzen gay pride hori izan zelarik, homoseksualek beren urteko pesta egiten dutelarik, hor eh, egin zuen uh, salaketa bat. Hainitzek erantzuten, me zer, zer du hor apespikoak uh, eskua sartzerik edo zendako hitza hartu behar du, uh, afera pribatua da azkenean. eta horrek pixka bat pentsarazten du, pentsarazten daute, behatzen delarik bereziki emaztea nola tratatua den, Erlijone bat zuen genik, eh? behatzen bat dira musulmanoak, biztanda hori salatzen da gehienik, juduak ez dira salatzen, eh, zenta horiek eh, arras molde bizian, eh, iherde baitute, eta Elisa Katolikoaren ikuspegi batzu, eh, guziz eh, ohar gari dira. Eh, beraz hor, eh, bizianen kontrola bat bezala erlijonek, nunbait bait, nahi dutela egin, hori uste dut ohartzekoa dela, Eh, mainan kurioski, eh, ez da beti hola izan, eh? behatzen bali bada Jesusen evangeliu eh, eri, handa bere gure Elisa katolikoaren oinari nagusiak hor dira, ez da bat ere ikusten, homoseksualik edo olako historiorik, dakikuna zahatik, ah, ba, ziren homoseksualak, at, at, greziako kulturan hori gauza naturala zen, eta behatzen bali bada pixka bat munduko bilaka erari ikusten da, sasoen batzuetan, uh, jendarte berezi batzuetan, uh, gauza batzu normalak direla, beste batzu ez. Ikusten da ere ezkontza abandezagoen, bai, egungo egunean eh, guziz oinarrizkoa bezala erakusten dena, eh, ez dela beti hola izan. Apezak ezkontzen ziren, uste dut, eh, ama iru, ama laugarren mende arte, Apezpiku horiek ere eh, gizon politikoak ziren eta nolako bizia zuten batzuek. Aita sendo batzu ere famatuak dira, haujak bat eh? borgia, familia horiek. Egan nahi du gauza nahasia dela. Sasoin batean gauza guntza direla eta gero gaizki. Hurbilago dinez, eh, nik pentsatzen dut, hain eman dezagon, imakule hori, bakizu, eh, eh, nola egan. Eskuaraz hori, kontzebitze garbia. Eh, horrek eh, aita senduak hori erabakitu bapatean eh, hori egia zela. Eran nahi du, haur bat sortzen delaik, bekatu baten ondoriua dela. Ikusten zu, zertan giren. Pentsatzen ote dugu, egan nahi du, gu, gu haur eh, hemen entzuleak eta sultani, sortu girela, goza itxusri baten, etzen, konzeptzione, sortkuntza, garbia. Oartzen zira, egan nahi du, gure aitamek eta zuten maitasun hori itxusria zela. Bakerrik, txusen sortzea zela, imakulata. Ordean, eran nahi du, tor, Elizak erabakitzen duela gure bizian zer den geizki, zer den untsa. Hoja, hariniz maitasuna, maitasunaz, eh? Gero homoseksualitatea kondenatzen duela Elizak, maitasunak badira ere bizian, eta nork erabakiko du hori untsa ala geizki den. Gero familia eranen duzu, hor eh, familia oinarri bezala hartzen da, Baina eh, familia eh, Europan molde berezi batez erabakia izan da. Eta badakigo ere, familia horiek bortxaz moldatzen zirela, hain itzurtez. Hor, emazteetaz mintzatzeko, emazteak saltzen zirela. Ba, ziren uh, eh, eskontza politikoak, eh? uste duzu, Louis XIV horrek eskonduzularik eh, uh, eh, Marie Espeniako eh, erregearen alaba, Frantzia eta Espeniaren gerla geldi erazteko. Geixo Marie hori galdatu zakotela, eh, nahizunez errege horrekin ezkundu. Eta dena hola, eta etxalde batzu nahi delarik, eh, atxiki ontasun bat, eh, alaba hau halako semearekin ezkundu, eta ezkontza arrainatuak erraiten den bezala, apesek maiz hortarat laguntzen zuten. Egan nahi dut, eh, familiako modelo hori eh, bortxaz egin den gauza bat dela. Orduan horrek uste dut behar lukela eman eh, Elisako buruzak jeri, eh, Egungo modernitateaz, gogoetatzeko, azenta jendeaz baita egun bizi duela berreita maorte bezala. Ikusten dira jendeak behesirik, horretzen zira ere, jende diborsatua, ez zela komuniatzen alt, eta nun da libertatea. Orduan uste dut, eh, bo, teko laun bat untako protestari, bakotxa bere korputzaren libre izan behar dela. Hor ikusten da, balore behiak, modelo behiak, eredu behiak behar direla. Eta ez dela behar bada bortizki eh, e, erganez hau da hori gaizki da, gauzak erganiatzen al. Aipatzen dut ezkontza edo homoseksualitatea, menan, noi bai biziki xaharrat eri delarik, Bai, bai, ez uh, problema hori. Ba, lehen egiten zen eh, sofrituz eh, zela zerua irabazten egiten zen eh, noit hiltzen ari zelarik otoitz egizu, eskaintzen duzu zure sofrikarioa eskaini behar duzu ginkoari orduan zeruan errezibituko zitu, binan problema da. Zeru hori, uh, gira badela, bo, nire gana duzu fedetipi hautala, binan Uh, ez dakit jendean sinesten duen hori egiazki hala dela. Uh, eta hainbestetaino Elizak ere hortarat pusatzen zuen, maluski, gure entzule hainitz maluruz izan dira, horren gatzik ere, erraiten zen bizia sofritzeko inazela, beste munduko loria irabazteko ikusten duzu hortan hasiak izan gila. gazten zure batzuek behar hori egan dute, ez horrokeia da, nundik nun ikusi hori, minan gu ah, <laughs> adin bat dugunok, nahak <laughs> izan bezala, hori entzuna dugu eta pairatu batzuetan triste da hori, ele. mazte feminista feministe horiek ah, azpimagatzen dute, egiten den bezala, eh? nola jasan duten hori, eh? bortxaketak, ezkontza bortxatuak, eh? eh Sofrekariua eta nekea heiek zuten jasaiten gehienik, hau janitzen ukaitea horretzen zira, ahantzia dugu behar bada, nolako debateak izan ziren, pirula famatu horren inguruan, eh? eta hori eh, erretzen zen mundua, familiar denak eroriko zirela, eta eh, libertatea, eh, zela eman behar emazteri, nahi zutelarik haurren ukeiteko, gizonek manatzen zutela Bai, nolako munduan gira? Bakizu, ego eh, goetatu behar da, neok ez du egia egun gogunean hori onartu behar da uste dute. Eh. Egia partekatzen den gauza bada, eh, mundua kompleksua da, eta uste dute elgarrekin solastatu behar gira, eta ez da egiarik, badira egiak, dakikun bezala, maitasunak bezala, oestean egiten ginen bezala, eta errespetua da uste dut behar bada lehen oinari bat gauzen aintzina azteko. Muzikaen gehiai berri egiten gitin eskenegoen goiz uh, batez juntan, beti lauren txetxe goen ekin, eh, karri daikuk eh, mugaldek eh, egin haide bat, oaikuan, beti du jala, betaket, alaike ait, nafarro hortan batuko gituk ez? Justoki, amaluran. Eta hantik ze karri daikuk, amaluretik. Odean, ez dakit bate, entzunen dugu... Uste dut, uh, bat, kantan, eh? Ba, ez dakit bate eh, nola deitzen den taldea, baina ordean nik e, bat diata, eh? eh? nabarrikaz deitzen diata, eta e, eh, ruta bat emanen daikie, bestain... Kanto, hori e, alatora izo, folk eta ah. utzik. Ah, ba, eta bizik maiteteat rotak, bena gehienetan espainiolez behitira, atzamanez bat euskaz. Frantzelez erraiten dira, sepa poli do rote. Oui, oui, adosh, adosh. Et donc, et donc, à la Cour des cochons, c'est ainsi que les avocats plaident. <laughs> Baita, eh. eh? Bai, bai. Horrek, euskal irratizako eman aldi berezi bat mexilikek, bena, eh? Bai, bai, bena, bon, zen auke, albezala, eh? Bai. Bon, ordean, Navarrika, zentun entegu, rota eder bat emanen die, bestan ungunuko aipamena emaiten die, kusiko duk, ze indarra dien eskatilo oiek, eh? hor egintzi der bat botatuko di txarrian eta gio bestan inguko aipamena eginen die. Eta... Ea, eh, pluralian mintzohiz eta errandialaik emazte bat zela kantanai. Bon, bon, mena baduk eskursoinua, baduk gitarra eta bon, zakitxusen eh, zon badien azkenian, eh? agian ere badie sofur bat buke, eh? rod bat ere, eh, tresnen muntatzeko eta beste. Eh? Ba, ba, ez dakiagu. Ez eh? bon. Odean, nabarrika zentunentugu eta emanen deike kantue bat mendiko gazta zarra deitzen dena. Eta gion zunate, ardu eta besta eta... Eta, eta hoi, dena. E, maite dugun guzi hoi. E, zea rota bena punki kolo batekin? Sentako ez. Hitzetan pu. Ah, hitzetan pu, ba. ba. Punki, bon, ba. fite eranak du, generikoa duko hitz bezala. Eh? Alentzuntzen tugu. Nura daitututzak? Nabarikaz, eh? Maite tukik, eh? Nabarikaz, eh? Bo, nabarikaz emanik mendiko gazta zaga. Gentia gente denetik eta lurruntan hahunakatu denetik beti egin ahalak egin dutu hurunekuekin hareman zeko. Eta be hareman hoik ez dia beti kausituik izan bena petio hoik nolazpait eraiteko geu bilhakatu dia beste zerbait ondare bezala. Hala nula, oai Joana Etxartek kontatuko deikun be ikerketa barna baten emaitzaen ondo iua. Eginko egunin luran gainen lauzpa sortzi miliar bizizale edieiten balin bagia ez da betidaniko kuntia ehun mila urteko gibel jauzi batekin bageneza, gintake goe uduikuak betiar ziela, ez bortxan kateaz hala zielakoz, baizik eta ezpitzen haituik. Etno protologoek erraiten die, jente bat basela agian gobiako basamurtu sarrian, beste hainbeste, bardeakuan eta beste sumait, kalahari, ingusi, txingodi, gubidi eta bigodiko oihanetan. Ohar hoik zerren berme, zientzialaiek egiten dutien nihurke ez daki, hatik, ikerlaiak bat datoz eraiteko, emaitza hoik fidagarri dela, besteik ez delakun. Azalpen hoik sutilska badia e, argi honen gainen bizi zen jentetzia debriala urri zela. Eta hortako zela betiak hotx, ez bena ezinbestez, hunen lekuko alkar harremantzeko ahalegin bat etnologiako ikerlan eresker, badakigu istuitzeko harpetako bizizalek, bestekilan harremantzeko beharra ilotu nahiz, txulula bat asmatu ziela. Humen, saie zurez egin txulula bat. Guetako, txulula horren atzamaitian espantagariko emozionia balin bada, asmazalentako petio bat baizik etzen. Nulaz txulula hegazti ez zurez egin ikzen, hegaztiek baizik etzien telegatzen, txulula jo mila rasatako txoi bolak jiten zeitzen. tomat, piper, hilar eta harto ansilaje sehatuz. Kesu, gaitzituik, txulula itukizien zoko bat eta ahatze, eta ehun mila urte behan dago berriz atzamanik izan zen. Eta gu, petio horren atzamaitiaz lo bena nula dakik petio bat zela, eta ez nahita ahaide sortzeko asmatuik izan zen musika tresna bat. Justo kitxoien ihakinaen egiteko, jenten aterbetzeko jabilik izan dien beste ehunka harpetan ez peita txululaik atzaman. Hoi da razua, mente luzetan harremantzeko esprabiak daki sumat izan dien. Ihurke ez daki. Nurk daki e sumat ez den galdu. Hatik dokumentu bat atzamanik izan da ikagari profetikoa, juntaz bihitz. Mila bedatzuehun eta hamahiuko bedatxian, der bienez praten Austria rastekaian argazki bat agertzen da. Hanko Alpejetan hartuta, karbratzeko lepuan. Elhur gorrien ikusten dia esku pape hori alde zumait, odoltonaz tintatuk, aizia aiziaipa. Onduan, emazte bat erdi janik, daio. Ingrid Wolf zian izena, Berlineko Unibertsitatean zientzia ikerlai. Eskupapeetan zer nahi matematika ariketa agertzen da, hen berme altxatu jakaspenak, notak eta bar. Eta azken hori aldian, hau. Alkar haremantzeko asmatuko da laster, nuntik nahi eta nuat nahi zabaltzeko den leiho bat. Bena horre, ez da gaiza handik asmatuko gue aintzinekoek bezala petio bat eginen Ingrid Wolfek hitz hoikidatzi zuti alaik, jabilten tugun pentsatzen zian. Egia da, nuat nahi eta nuntik nahi lehua zabalahal, eta gu, beti gihau. Txululak ekarri deik kanta eta hunien harua, leho numerikoek aldiz. Hek, bakar dadia. Eta bai, joana etxartetzia ez okerian hanitz komunikatzen dugulako udupena emaiten baiteiki tresneia berri hoiek komunikatzen agian bai, bena harreman zen, behar bada ez hain beste. Haleike, guano, zerbaitek harreman zen gutian eh, gai zabat bada, bertsua eta xanalka tegun hun uh, eh, horra hizordian, neskin egun goiz batez untako kolaboratzaile gisa, hie bertso saioan ekartea. Bertso kronika bai eh, titika eta be, asteuntan usue alberdi bertsolariaren entzutea eh, gomitatzen ziustet. Dira guti, aierako eh, gau beilan eta kantan aritu baitzen joan etxebarria bertsolariarekin eta bakarkako gai polita eman zakon Sebas Kristi gai emaileak. Benito lertsun diren kantu bat, horretaraziz, John Maia bertsolariak egin hitzek alaziotela azken arnasa eman nahi nuke itsasoari begira eta Sebas Kristik galdeintzakon eta zuk zerri begira nahi zinuke eman zure azken atxa. Entzun, ditzagun beraz, Usu Alberdi bertsolariak bota zituen hiru bertso polit hauek. Benito Lertxundik, bere kantu batean, Jon mailaren hitzak dira. Benito Lertxundik hause dio. Azken ahnasa eman nahi nuke itsasoari begira. Eta zuk, nun edo zeri begira, eman nahi zinuke zure azken atxa. Gaztea naizta erio urrun, ikustea dut onena, itxasoari begirakoa. Naizta izan zen jonena oraindik bizi egin nahi nuke urte askotan barrena lehen geltokitan ikusten dutnik nere bizitzaren trena albaldin balitz eman nahi nuken beti azken bigarrena. Azken arnasez asko kitzulin, nahi izaten du errira, ta ta familia, eta lagunak bildu betiko tokira ilgintezkenak itxasorantza begiratuz urrutira ta zergatik ez gertuago hotu begiradaren distira gauza hundia da lasailtzea ispiluari begira. Eri orduan zea du, akatsak eta potoak, importanteak bihurtzen dira. Solik maitasun jokoak behin gaindituta bizi bidean. Izan dako oztopoak pozik hilko naiztaszi urdiot, eriotzaren topoak irribarretxu arrapauz gero neronita ondokoak. Hara, agian eh, gustoko haukan eh, duzie eta bertsoaldi hau, eta bururatuko dut horretaraziz, ala ere, eh, koblaka elkarteak aurten egin dituen mintzaldien zikloa bururatuko dela, ostegun juntan berian, elduden ostegunian, benduaren seian, maureko zinka ostatuan itzordua emana da, ratxeko zazpeontaik goiti, bertsoalaritza begirada feminista bat mintzaldia eskainiko du, guai berian, entzun dugun usue alberdi bertsoalariak, ordean, de denak eh, gomit zirezte uh, eh, beraz koblaka elkarteak antolatzen duen mintzaldi hortarat zinez interesgarria izanen baita. Hara, besteik gabe, mile esker honore gure hartian egonik eta bestaldi bat hartio beraz bertso kronika berri batentzat izan untsa. Izan untsa, izan untsa xan eta ez izan untsa xan e, izan untsa, eta ekin edo bertsuekin enan hitzordiak ez diela hortan batzen, Euskal Irratietan, aristihuntan beian arratsek, edo oen batan, behitu zier muntxo Kristi eta hoi entzündugun Sean Alkatekilan puntuka eman aldia, eta beste hitzordu bat gaur muskildin bedeatzonetan, eskenegun gai juntan, Sibeoko botzeko hoita geren urte butziaren karietan, badugula bertso aihai bate bai, honetan errande iziet, Pujumpe jeneko egoitzan muskildin dena, eta hor lau bertsulai badiateke jateke, hunanun zuin jatekin. Joanes Etxebarria, Miren Artetxe, Ramuntxo Kristi eta Hortzi Idoate. Tenoia eranote deizi eta bede sortzionetan, gaiko sortzionetan hasiko da, hogei euro beraz, bertso afaia, ai haia, txibioko botzaen hoita hamaru urten karietan eta juntan eh, da finitzen Bersonian gue errandelako neskenegun goiz batez emanaldi hau eta dagun neskeneguna dela eta iparlehotik dukegula iparalde edo iparlehotik juntan Usue alberdiekin batuko gia bertsolaritzan eh, lantzen beita emazten lekia beste arlo hanitzetan egiten edo egin behar ditzatekian bezala funtsin izan untsa. Nesken egin goiz batez. Euskari horatiak!